Perai duo. Prometheus plasas pote anthropus dua peras ex auton epecremase, ten men allotrion cacon, ten de idion, cae ten men ton othneion emprosthen etaxe, ten de heteran opisthen apertesen. Ex hu de sunebe tus antropus, tamen allotria caca ex apoptu catoptas destai. Ta de idia me proorastai. Tuto eto logoe, eh, chrezaito an tis pros andra polu pragmona, hos en tois he pragmasi, Tu floton ton meden prose conton che detai